для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем ваша ўвазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Маша ведала усе дэталі гэтага плана. І станцыю, якая знаходзілася кіламетраў за 9 ад іх вёскі за лесам, яна добра ведала. Таму яе ўяўленні былі такія яскравы, быццам раскрыліся сцены хаты. Раступіўся лес, і яна ўсё бачыць наяве. яве. Вось хлопцы выйшлі з лесу і па глыбокім снезе абходзяць пасёлак. Добра, што ідзе снег і замятае адразу сляды, Вось яны ляглі ў кустах, на беразе ручая, адгэтуль да склада некіх метраў трыста, правяраюць зброю. Далей паўзуць толькі трое, Анатоль, Цішка і Данік, захутавшыся з галавы да ног у белыя балахоны, пашытыя ёю, Сашай, з тых накрухмаленых, прапахлых нафталінам простін, якія набывала яшчэ іх нябожчыца маці ў пасах дочкам. Каля штабялеў бярвення, што навалены па гэты бок чыгункі, якраз насупраць склада, астаецца Анатолю, зброены нямецкім аўтаматам. У выпадку чаго ён павінен прыкрыць адыход хлопцаў. Далей паўзуць двое – Данік і Тішка. Самае цяжкае перабрацца цераз пуці. Але яны перабіраюцца. І вось ужо стаіліся за вуглом склада, чакаюць, калі вартавы немец, які ходзіць вакол склада, наблізіцца да іх. Саша не хоча бачыць, як Данік ударыць яму ў спіну нямецкім кінжальным штыком, а Тішка адразу заткне рот, каб ён не закрычаў – Яна заплюшчвае вочы і сапраўды прапускае гэты момант. Вось немец ужо ляжыць, Хлопцы падкладваюць пад бензацыстэрну міну і ўжо не паўзуць, а бягуць назад. Саша разумее, што дарэмна яна ўяўляе ўсё гэта ўжо каторы раз за ноч. Калі ўсё добра, склады даўно гараць, а хлопцы вяртаюцца назад, падыходзяць дадому. Лепш заснуць, каб так, не перажываць, каб хутчэй дачакацца брата. І раптам тихі стук у шыбу са двара. Гэта ён, Данік. Але стук такі трывожны, такі нецярплівы, што ў Сашы страшэнна закалацілася сэрца. Гора! Яна ўміг саскочыла з печы. Гэтак жа хутка падхапілася поле Лялькевіч. Данік уваліўся белым прывідам, страшэнна задыханы быццам ад самай станцыі бег не спыняючыся. «Што здарылася?» – спытаў камісар на парозе, схапіўшы хлопца за рукі. «Тішку!» ранілі!» Ледь промовіў ён і задыхаючыся, глытаючы словы, пачаў расказваць. «Мы па плану падпаўзлі, а вартавога няма. Ляжым, няма, стаім, нічога не чуваць. Мы падклалі міну і бягом, а ён, відаць, спаў заразы ў зацішку. Нам не трэба было бегчы, мы дурні. Ён пачуў, як мы пабеглі і прачнуўся. Убачыў відаць сляды і ракету ў гору. Тут і пачалося і ад моста, і ад станцыі, з кулямётаў як ударылі. Мы да штабялёў ужо дабеглі, дзе Толя чакаў. І тут цішка войкнуў і ўпаў. Мы яго ў лес прынеслі. А што нам далей рабіць, Уладзімир Іванович? памрэ цішка зусім па-дзіцячы усхліпнуў знясілены юнак Лялькевіч ласкава абняў яго за плечы. «Без панікі, друг мой, будзем ратаваць цішку. Усё зробім, каб выратаваць яго. А склад гарыць! Уладзімир Іванович, ужо больш бадзёра прамовіў Данік, мы толькі за пасёлак зайшлі, а яно як бухне і як шугане, і цяпер яшчэ гарыць, з прасекі відаць». «Куди його раніла?» – спитала Саша, одразу зрозумівши, що нікому іншому, а йою треба як мага хучий бігчи туди. Гэтак же, як тоді, коли яна працювала фельдшером, і коли її ось так уночі виклікали до хворого, яна в обмацкам почала шукати вопратку, на ходу споминаючи, що де ляжить. Лялькевич засвятив газничку, але э, захапіце ўсё што ў нас ёсць сказаў ён убачыўшы як імкліва яна збіраецца Саша камандавала немнагаслоўна ціха але рашуча патрабавальна як добры хірург у часе аперацыі поля малако бутэльку і вады дастаньце вату у вас пад матрацам гэта лялькевічу данік на грубцы шпрыц ды варушыцеся вы хутчэй божа мой якія маруды лялькевіч таксама пачаў апранацца. А вы куды? спытала Саша. Я да старога трэба, каб раніцо ён паехаў на кані. У папа знойдзецца прычына паехаць. Ён забярэ ціханы завязе за раку рудню, туды прыйдзе з атрада ўрач, зробіць аперацыю. Не трэба, вам ходить». Тихо, але цвёрда сказала Саша. «Не можна». Лялькевича издзівіла і ўзрадавала гэтая уладнасць яе. Маўклівая ў апошні час і як бы трохі інертная абыякавая яна ў напружаную адказную хвіліну выяўляла ўсю сваю душэўную сілу, мудрасць і асцярожнасць. Ён гэта зразумеў не стаў пярэчыць, але хто скажа кавалю? Ён падумаў – Яна адказала. «Мы самі, скажам, усё адно трэба ісці ў абход па аднабочцы. Не пойдзем жа мы паўз школу, дзе паліцаі. Данік забяжыць і скажа». «Добра», – згадзіўся Лялькевіч, скідаючы кажух і звяртаючыся да Даніка. «Скажаш Алексею Сафроновичу завесці ў рудню да старасты Мірона. Гэта наш чалавек». «Добра» Саша была ўжо калі дзвярэй, яна выходзіла імкліва, гэтак жа як і збіралася, каб не траціць дарэмна ніводнай хвіліны. Лялькевіч пажадаў: « Шчасліва вам. Thank you. Яна спынілася быццам штось забыла. Потым гэтак жа імкліва вярнулася назад, ускочыла на ляжанку і пацалавала на печы дачку. Саскочыўшы на падлогу, пагасіла газніцу. На фоне акна Лялькевіч убачыў, як разгубленае спалоханае поле хрысціла ўслед брата і сястру. На дварэ гуляла завіруха. Толькі адчынілі дзверы, У вочы сыпанула сухім снегам. Вецер звенеў галінамі абмёрзлага клёна, скуголіў і свістаў у шчылінах паркана, у дзіравай страсе хлява. Недзе ў суседа назойлівы непрыемна рыпелі вароты. За шашой глуха стагнаў бор. З маленства Саша слухала і любіла шум блізкага лесу, у бязлесным заполлі яна сумавала па ім – Але цяпер у глухую ваенную ноч шум гэты здаўся ёй цяжкім стогнам. Недзе там сярод лесу ляжыць ранены баец, таварыш па барацьбе. Хутчэй жа да яго. Музыка панік схапіў яе за плечы каля брамкі. Куды ты? Яна не разумела. Ісці па вуліцы, што ты? Ты ведаеш, як неспакойна цяпер спяць людзі, хто-небудзь убачыць, хадзем гародамі. На! І ён працягнуў ёй белы настольнік, які невядома калі захапіў з дому, накрывайся. Ветер біў твар, зрываў настольнік, напінаючы яго як ветрась. Ногі глыбока правальваліся ў снезе, і Саша спатыкалася, падала. Перапаўзала гурбы каля агароджаў на карачках, не адчуваючы, як снег набіваецца ў рукавы. Яна задыхалася. Сэрце распірала грудзі, і удары яго ліхаманкава частыя, балючыя адчуваліся ва ўсім целе, у скронях, у шыі, у руках. Данік спыняўся, чакаў яе умольна прасіў хутчэй, Саша хутчэй. Яна не мела сілы вымавіць слова ў адказ. Яе пановаў страх, што не здоле дайсці і памагчы цішку. Чаму яна такая слабая, знясіленая? Вунь Данік ходзіць усю ноч, ішоў да станцыі, паўз да складаў, нёс па снезе раненага таварыша бег дадому і цяпер ідзе без натугі. Снег і вецер яму не перашкода. Няўжо ён намнога дужэйшы за яе? Не, яна таксама дойдзе. Да паўзе, яна павінна ратаваць цішку. Не трэба думаць пра сваю слабасць, трэба думаць пра яго, пра цішку. добра зачынены чамаданчык, каб не адчыніўся, не рассыпаліся медыкаменты, сказаць даніку, каб асцярожна нёс. Яна памацала пад ватоўкай бутэльку з малаком. Што гэта? Няма ветру? Яна падняла галаву і бачыла чорную сцяну будыніны. «Пачакай тут», – сказаў Даніка, даючы ёй чамаданчык, аб якім яна толькі што турбавалася. «Я сам забягу да старога». Саша схавалася ў зацішку, перавяла дыханне. Сэрца пачало біцца раўней, і яна, супакойваючыся, падумала, вельмі дарэчы ім, падпольшчыкам, што немцы і паліцаі знішчылі ў вёсцы ўсіх сабак. Да вайны наўрад ці прайшоў бы гародамі гэтак непрыкметна. І яшчэ падумала, што дарэмна данік захутваў яе ў настольнік. Снег падае зверху, узнімаецца ветрам знізу, і ў снежнай каламуці не відно суседняй хаты не толькі чалавека. Вёска спіць. Ніводнага гуку, акрамя свісту ветру і шуму лесу. Цяпер да лесу рукой падаць. Каваль жыве крайні на вуліцы, якая называецца аднабочкай, хоць даўно ўжо забудавана ў два рады. Данік хутка вярнуўся. Забіраючы ў Сашы чамаданчык ён уздыхнуў: « Эх, цішка, цішка! І попрасіў: « Бяжым, Саша, бяжым, не адставай. Цяпер яны сапраўды беглі, і гэта было не так цяжка, як ісці па гародах, бо адразу ж ад хаты каваля яны выйшлі на дарогу, па якой вяскоўцы выязджалі на шашу, абмінаючы школу. Перайшоўшы шашу, яны пынуліся ў вялікай пушчы і па ўезджанай дарозе, па якой немцы вывозілі лес, рушылі ў глыб. Тут, пад стогадовымі соснамі, Пад волатымі дубамі было зусім зацішна. Толькі вершаліны дрэў бушавалі, кейдаліся адна на дну, біліся, драпаліся голлем, натужліва рыпелі, цяжка стагналі, страсалі надол шапкі снегу. Данік час ад часу спыняўся, прыслухоўваўся. Саша не разумела, што ён слухае – і што ўвогуле можна пачуць у гэтым бясконцым шуме, ды калі яшчэ да таго ж адбегу гудзей стукае ў галаве. Але ні пра што пытацца ён не хацелася. Яны ішлі моўчкі. Толькі адзін раз брат сказаў, «Хаця б снег не перастаў, каб слядоў не было, раніцой яны могуць пачаць шукаць». Ускрай вялікай лесасекі, дзе амаль гэтак жа, як у полі гулялі снежныя смерчы, іх сустрэў вартавы. Павел, самы малады з падпольшчыкаў, Саша нават мала ведала яго. Ціха, спытаў вартавога Данік, а таму відаць здалося ціхан, і ён адказаў: « дрэнна яму. Гэта як бы падагнала іх, Яны пабеглі цераз заваленую ламачым лесасеку, спатыкаючыся. Саша не прыкметіла, калі побач з ёй апынуўся Анатоль. І он схапіў яе за руку, дрыжачым голасам сказаў «Хутчэй, Саша, сюды!» і павёў за сабой. У канцы лесасекі за вялікай кучай ламачча хлопцы з сасновага галля змайстравалі нешта накшталт маленькага будана – Саша пролезла туды следам за Анатолем. Ён пстрыкнуў запальнічкай, падпаліў сухую трэску, яна ўбачыла твар раненага, бледны, здрабнелы і ад гэтага зусім дзіцячы, з засмяглымі вуснамі і паддзявочы доўгімі белымі ад інею вейкамі. Дыхаў цішка цяжка, перарывіста з хрыпам і бульканнем, мабыць, рагуючы на святло, на нейкі міг ён расплюшчыў вочы гучна сказаў: «Хлопцы, гарыць. Анатоль перадаў лучыну даніку і пачаў памагаць Сашы. Асцярожна расхінуў ватоўкі, якімі цішка быў накрыты, развязаў бінты, стужкі падраны пра сціны, лёгка як малога прыпадняў яго на руках. Куля трапіла ў спіну, прабіла лёгка. Праз маленькую чорную шчылінку з бульканнем вырывалася паветра, пырскаючы кроплямі крыві. А ўвогуле крыві было мала, яна аставалася у сярэдзіне. Маша за сваю практыку бачыла нямнога цяжкіх раненняў, аднак адразу зразумела, што гэтая рана смяртэльная, што толькі неадкладная аперацыя ў добрых клінічных умовах магчыма магла б выратаваць жыццё цішку. Балюча да млоснасці балючай крыўдна стала ёй, што яна нічым не здолее памагчы гэтаму хлопчыку і мужнаму герою. Няўпэўненымі рухамі апрацавала я на чорную ранку, з дапамогай Анатоля старанна забінтавала. Свецячы ім лучынай, Данік спытаў: "Ну што, Саша?" Она не адказала, не магла будушылі слёзы. Яна зрабіла укол, каб падтрымаць яго сэрца, і ўліла ў рот глыток малака, бутэльку з якім грэла каля сваіх грудзей. Цішка прыглынуў малако і ціха папрасіў яшчэ піць. Гэтае свядомае кароткае слова ўсцешыла хлопцаў, асабліва даніка і перапалоханага маўклівага і непрыкметнага навічка Лёню. Ім здалося, што цішка пачуў сябе лепш. Але Саша ведала, што гэта не так. Яна сядзела побач і трымала пад кажушком яго гарачую руку. Што яна магла зрабіць яшчэ, як памагчы? Асталося толькі адно – сачыць за пульсам. Сэрца яго маленькае хлапечае сэрца яшчэ жыло, змагалася, але якія няроўныя яго ўдары. То яна робіць некалькі моцных штуршкоў, то Саша раптам зусім губляе пульс. Але аб тым, што арганізм змагаецца сведчыць дыханне, гэткае ж няроўнае, шумным хрыпам. Колькі ён можа гэтак пратрымацца? Каторая цяпер гадзіна? Калі ж нарэшце прыедзе дядька Алексей? Чаму ён не едзе? трэба спытаць у даніка але гаварыць чамусьці страшна здаецца што калі яна загаворыць то згубіць яго пульс страціць адчуванне яго жыцця побач з ёй нехта сядзеў у будане і моцна дрыжаў Яна не заўважыла, што хлопцы, увогуле апранутыя на заданне лёгка, знялі сваю верхнюю апратку, каб накрыць раненага таварыша. Толькі вартавы быў у ватоўцы. Хлопцы грэліся тут у будане, Саша чула, як они вилазили, шапталіся за буданом. Нехто знов спитався з надворку, як йон, Саша? І вона знов не отказала. можна адказаць. Як страшна шуміць лес, здаецца, ніколі ў жыцці яна не чула такога шуму, як сціскаецца сэрца, але хіба мае права яна звяртаць увагу на боль свайго сэрца. Боль там, у яго сэрца, у яго грудях. Вось ён ірвануўся, застагнаў, пачаў трызніць. Хлопцы, хлопцы, мы ім пакажам. Гісторыю я паўтарыў, Іван Паўлавіч. А, нічога, нічога яны не ведаюць. Анютка, анютка, звані курэй. Ох, як душна, хлопцы, пакупаемся. Не-не, не. не. Ён зноў застагнаў, скрыгатнуў зубамі і сказаў злосна: «Усё адно я заб'ю гэтага гада, заб'ю фашыст пракляты. Саша пяшчотна гладзіла яго руку. Непрыкметна для самой сябе яна пачала супакойваць яго голас: « Супакойся, Цішка родны мой, патрывай хвілінку. Зараз прыедзе дядька Алексей. Ён павязе цябе за раку. Партызанскі ўрач зробіць аперацыю, ты будзеш здаровы. І гэтаму гаду мы адпомсцім за слёзы ганіных дзяцей, за нашы слёзы. Ляжы спакойна, любы мой. Табе не можна кідацца. Ляжы Яна не думала пра тое, што ў праўду гэтых слоў сама не верыць і што да цішкі яны не даходзяць. Яна казала іх гэтак жа, як сваёй малой дацэ, калі насіла яе хворую на руках па хаце. Змаўкаў ранены, і яна змаўкала таксама уважліва, як належыць медыку, слухала пульс, дыханне, давала піць. Пачынаў ён трызніць, яна зноў гаварыла ласкавыя наіўныя словы, ператвараючыся ў жанчыну, у маці, якой вельмі балюча за пакуты дзіцяці. Адцішка ў гэты момант быў яе уяўленні дзіцем, несвядома жадаючы словамі прыглушыць свой уласны боль. Яна не адчувала, колькі прайшло часу, здавалася, што вельмі многа, хоць у сапраўднасці, не больш за гадзіну. Пасля працяглага супакою тішка ціха паклікаў «Данік!» Саша нахілілася да яго твару. «Што, цішка, што, родны, што ты хочаш сказаць?» Ён як бы прыслухаўся, стаіў дыхання, потым быццам вельмі спалухаўшыся і рвануўся, і голасам, які, відаць, ніхто з іх жывых ніколі не забудзе, паклікаў на дапамогу. «Мама! Мама!» І сцішыўся. «Мама!» Саша чула, як мёртва павісла і адразу пахаладзела яго рука. І зразумела з нейкім дзівным прафесійным спакоем у гэтым момант, што наступіў канец яго пакутам. Яна застыла ў жалобным маўчанні, ні словам, ні рухам, не парушаючы святой хвілін развітання. Потым адкінула апратку, якой ён быў накрыты, павярнула цела на спіну, ён ляжаў на правым баку – і склала яго рукі на грудях. Пачуўшы ў цемры, што яна нешта робіць, Данік ледь чутным шэптам спытаў: «Што, Саша? У адказ яна голасна заплакала. Слёзы, што падкаціліся да горла пасля таго, як ён паклікаў мама, вырваліся цяпер, аблягчаючы душу. Thank you. Анатоль, зразумевшы, што здарылася, па-мужчынску схліпнуў і адкінуў стенку будана. Саша здзівілася, што так светла. Пра слёзы яна ўбачыла твар нябожчыка. І нават тое, як на яго чорныя чамусьці нахмураныя бровы садзяцца сняжынкі. Яна выцерла хусткай твар, паднялася і стала побач з Анатолем. З другога боку сталі Данік і Лёня. Так яны стаялі хвілін колькі, як у ханаровай варце маўкліва, пазнаўшы цяжкае гора страты баявога друга, яшчэ ясней усвядоміўшы, на які суровы шлях яны сталі, але непакораны, не разгублены. Наадварот у сэрцах іх з новай сілай разгараўся агонь нянавісці да ворага. Thank you. Анатоль першы зрушыў з месца, нахіліўшыся, накрыў цела прасціной, што была за маск-халат. «Што будзем рабіць, таварышы?» – спытаў ён. Парыў ветру закруціў вакол іх смерч снегу, прадоўжыў паўзу ў гэтай кароткай нарадзе. «Трэба матцы сказаць», – нясмела прапанаваў Лёня. «Што ты адразу запярэчыў, Данік?» «Маці?» – Анатоль як бы задумаўся. «Маці!» не вытрывае такога гора. У вёсцы даведаюцца, што цішка загінуў, загінуў тую ноч, калі на станцыі згарэлі склады. Не, маці, нельга сказаць. Цвёрда скончыў ён свае разважанні і дадаў: "Няхай яна даруе нам. Мы пакажам ёй магілу пасля перамогі. А колькі матак ніколі не ўзнаю, дзе магілы іх сыноў. Будзем хаваць ціхана тут". Дзе? Мабыць, Лёня па сваёй прастаце хацеў спытаць, як будзем хаваць. Тут, у нашым лесе, адказаў за Анатоля Данік, крыху узлаваны наіўнасцю навічка. А чым выкапаць магілу, спытала Саша. Данік не падумаў пра гэта і цяпер сумеўся. Я пайду да лесніка, скажу, што ад партызаны папярэджу, будзе маўчаць. Пасля смерці ляснічага, Яны навучыліся маўчаць. Не пікне. Глядзіце тут пільна, я мігам злётаю. І Анатоль, не трацячы часу, пабег. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.